Para o minuto então presta atenção. Bota o beat, viaja no som. Oh, oh. Olha a menina dançando, olhando pra cara, carinha de boba. Fica imaginando ela bebendo, dançando, tá ficando louca. E tá ficando louca. Tá vendo que eu tô vendo, André nunca tá? pensei em uma mina dançando assim Imaginei ela dançando pra cima de mim Sensacional Olha as meninas dançando legal Sensacional Olha as meninas dançando legal Que boca legal Tá me beijando, tá sensacional Sentado legal Trouxe a menina pra, pra passar mal É pacto, tum, tum, dum tududum, dum Nunca pensei em uma mina dançando assim Imaginei ela dançando pra cima de mim Sensacional Olha as meninas dançando legal Sensacional Olha as meninas dançando legal Estou então presta atenção. Bota o beat, viaja no som. Oh, oh. Olha a menina dançando, olhando pra cara, carinha de boba. Fica imaginando ela bebendo, dançando, tá ficando louca. E tá ficando louca. Tá vendo que eu tô vendo, Mendes? Nunca pensei em uma mina dançando assim, Imagina. Ela dançando pra cima de mim Sensacional Olha as meninas dançando legal Sensacional Olha as meninas dançando legal Que boca legal Tá me beijando, tá sensacional Sentado legal Trouxe a menina pra cá com a sua mão É pato do tum, tum, tum, tum dum do tum, tum, tum, tum Pacto do tum, tum, tum, tum Olha a novinha mexendo o bumbum pato do tum, tum, tum, tum Pacto do tum nunca tá pensei E uma mina dançando assim Imaginei ela dançando pra cima de mim Sensacional Olha as meninas dançando legal Sensacional Olha as meninas dançando legal